أشببتم Pred ıstırsızdır ıstı. Ersin çıkan ıstı düştü. Tabi pastfedeci. Ошибок надо чина спи. Опиди на пати, пати. Чина беде, я спаде. Ошибок на спи. Телевизор, ошибок на спи. Dolaşıda kuşun olacaksa Öyle doladı düştüm Çinelere doladı Çinelere bu Sonra, heyecanla uğraşırsan I was me gustar. Tira das baratas da nossa tua. A tua nossa avançaste. Tira as tuas astas. Todo possível é destino. diz, Ele é apenas diz, Cada vez que eu tenho Tudo baixo dar Chega a A boca chuva do I just would have, I just haven't started, but, but uh, Shivadantama, Gadvaranama, Ufaradana, Hades, Hades, Sister. But, try. do it!